ja nur so ist es. Tausend Bezirke, nur genauso kiffig. Erfolg ist die bessere. Tausend Bitches, ja genau so ist es. Tausend Chippets, ja genauso kiffig. Allen voraus, eure Scheiße ist aufbringen. Ständig was raus, Dicker, aus und finish. Alle zu faul, dabei redet ihr laut ab. Ich packe jetzt aus, deine Braut, sie will es. Piss auf sie rauf, immer nur gut gebaut, immer nur gut gebaut. Nein, ich will dich Euer Sound, Dicker, viel zu billig. Haltet euch raus aus meinem Business. Ich war immer nett, immer höflich und chillig nicht so fick dich. Ja, sie quatschen nur. Lass mal dein Joint, denn wir passen pur. Schick deine Freundin jetzt nachts im Pool. Baller sie weg, hab ein Waffenpool. Ah, genau genau tausend Bitches, ja, genau so ist es. Tausend Jibbits, ja, genau so genauso kiffig. Tausend Bitches, ja, genau so ist es. Tausend Jibbits, ja, genau so genauso kiffig, ah. Erfolg ist die beste Rache. Erfolg ist die beste Rache. Tausend Bitches, ja, genau so ist es. Tausend Jibbits, ja, genau so genauso kiffig. Tausend Bitches, ja, genau so ist es. Tausend Jibbits, ja, genau genauso Bühne, Dicker, rastet aus. Eure Beats sind schau, meine Beats sind wow. Und sie machen alle Auge dicker wie ein Frau. Tausend Flaschen und die Hose gaffen. Könnt's nicht fassen, denn ich bin am Machen. Viel zu kaffer, Dicker, viel zu hacke. Feier mich selbst und der Rest ist Latte. Alles nur Keksiker, alles nur Ratten. Sie reden und reden, doch werden nichts packen. Ich folg nur mein Schatten, hör nur meine Sachen. Der Rest wird zu kacke, der Rest wird zu kacke. Erfolg ist die beste Rache. Alles Gold, Dicker, wenn ich lache. Will sie raus wie ein Klassenwasser, mache weiter, bis es alle lassen Herz. Nehme ein paar Züge, fliege Richtung Couch, Richtung Mars. So viel Gas, Dicker, pack es aus. Tausend Bitches, ja, Erfolg ist die beste Sache. Erfolg ist die beste Rache. UFO macht jetzt schlau, weil der Rest nichts taugt. UFO macht jetzt schlau, weil der Rest nichts taugt. Erfolg ist die beste Sache. Erfolg ist die beste Rache. Feier nur mich selbst. Feier nur mich selbst. Feier nur mich selbst. Scheiß auf diese Welt. Scheiß auf os